вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец напрыканцы стагоддзя як ніколі раней адчуваеш магію календара у паколькі усялякае завяршэнне гэта праекцыя пачатку за кожным наступствам стаіць выток а кожнае следства мае сваю прычыну адчуванне непазбежнасці гэтага канца і наступнага за ім пачатку напэўна мала адрозніваецца ў нас і ў тых хто ўступаў у новы тысяча восемьсот девяносто девят год нічога не ведаючы пра наступнае стагоддзе того что отбылося пасля яны не могли сабе не тое что соснить бо нават соснить такое им не было дадзено як и нам про тое что будзе ў двадцать первом стагоддзі не дадзена нават соснить рацыяналізм наших уяўленняў які прывучыў нас планаваць на год або десять гадоў наперад тут раптам отступая час замёр прыпыніўся мы нібы пасажыры самалёту які апускаецца ці наадварот набірае вышыню ужо не відаць распланаваная і раскрэсленая тэрыторыі зямлі ужо не відаць фантастычнага яснага сонечнага далягляду мы пагружаемся ў паласу хмараў і ўсё што можам пабачыць у гэтай смузе гэта кроплі вады на ілюмінатары за шклом калі спрабуеш ахапіць уяўленнем увесь свой час сваю краіну і сваю культуру дык і тут напэўна мала чым адрозніваешся ад папярэднікаў якія спрабавалі зрабіць тое самае сто гадоў назад зусім падобнымі выглядаюць і культурныя сітуацыі тагачасная і наша не глядзіце што шмат імёнаў гучыць і шмат нібыта ўсяго робіцца усё гэта заўтра ператворыцца ў фон а то і ў тлен Галоўнае, як і тады няма культурнай іерархіі мэтраў і сапраўды векапомных падзеяў ды з'яваў. Усё гэта, як і тады, толькі прадбачыцца. Уявіце сабе год 1899 і вы міжволі перавядзеце позірк на ўласных дзяцей. Максіму Богдановичу спаўняецца 8 гадоў, а Масіму гарэцкаму 6. Смітраку пядулю 13, а кандрат у крапіву наогул тры купалу і коласу па семнаццаць але і іхныя біяграфіі пачнуцца толькі ў наступным стагоддзі зрэшты узрост тут не паказчык узрост напрыканцы стагоддзя перастае нешта значыць ядвігену ша трыццаць але ён стане ядвігенным ша толькі праз некалькі гадоў зараз жа напрыканцы ўсё сцішылася і ніхто нічога не робіць або таким чынам як нерабленне выглядае любая дзейнасць зусім як сёння а як жа шмат усяго стане пасля ужо праз сем гадоў пачне выходзіць наша ніва праз дзевятнаццаць утворыцца беларуская народная рэспубліка а там пайшло паехала але пакуль яно разаўецца разбухне аж пакуль не абвалится не прападзе разам з крахам камунізму якія крахі чакаюць нас тады у тысяча восемьсот девяносто девятым зусім як сёння сцішылася старая беларуская культура памёр янка лучына памірае альгерт абухович праз год памрэ сам патрыарх новая беларушчыны францішак багушевич дарэчы а што ён робіць цяпер божа якая знаёмая сцэна ён здае ў віленскую губернскую друкарню рукапіс сваёй новай празаічнай кнігі і што атрымлівае адмову маўляў з такого рода сачыненнях наблюдаецца тэндэнцыя разбіць і аслабіць літаратурнае і нацыянальнае единство чым не заключэнне дзяржаўнага камітэту падруку на чале са спадарамі замяталенымі падгайнымі. Ці не тымі ж словамі яны адмаўляліся друкаваць быкаўскую сцяну. Адзін з нашых сталых аўтараў міцер бартосік у цэнтры менску злавіў сябе на думцы, што стаіць нібы сто гадоў таму на колішняй захар'ёўскай вуліцы. краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. памятаеш з чаго пачалася твоя беларушчына Неяк запытаўся я ў прыяцеля літаратара без дай прычыны. Не зразумеў пытанне, адказаў той. Ну вось напрыклад, ці памятаеш ты сваю першую беларускую кніжку ці першую песню, То не кажы, што табе яе спявала маці. Ну так адразу не ўзгадаеш. О, а я выяві сябе памятаю сваю першую кніжку. І што ж гэта? У лабірынце вуліц дамашевішы. Прыятель доўга ўзіраўся ў мяне, пакуль не вымавіў. А хто гэта? Пісьменнік, адказаў я. І што табе спадабалася, недаверліва запытаўся ён. Прынамсі запала ў памяць, а інакш бы як я ўзгадаў прозвішча аўтара. Ды колькі іх там было за сто гадоў, нібы снежкую запусціў у мяне прыяцель цэлым стагоддзям, але размову падкапіў. А сапраўды, як падумаць, Іх было не так і шмат, чые імёны і радкі мы будзем згадваць у трецім тысячгоддзі. Але самы жах, калі прыкінуць, што вся іх страсць, энергія і жыцці пайшлі на тое, каб адбіцца ў назовах ускраіных вуліц, паўстаць параграфамі неабавязковага школьнага прадмету ды быць узгаданымі двумя удзячнымі нашчадкамі ў нейкай забегалаўцы а тым, што за суседнім столікам і без іхных цытатаў не кепска п'ецца. І тут я з ім пагадзіцца не мог. П'ецца ім уяві сябе вельмі кепска. І чым далей, тым больш безнадзейна. Праз вакно закусачнай свяціліся неонам тры дзявяткі нарэшце насталага году. Нібы спакуслівыя лічбы, што выпалі на табло аднарукага бандыта. Вось толькі хто возьме гэты чынш. Мы ўжо колькі гадоў як княгіні, лішы не бясквыдлатыя паэты, скончылі размову тым, што лічбы свеціць выключна нам і выйшлі на вуліцу. Сканчаўся ўсяго толькі трэці дзень перад апошняга году другога тысячагоддзя. І гэты мізэрны факт не мог не напаўняць нашыя злёгку захмелелыя мазгі упэўненасцю, што ўжо менавіта нас там будзе каму ўзгадаць. Раптам зірнуўшы на супрацьлеглы дом, я зрабіў маленькае адкрыццё. Мяне і раней здзіўляў прыгожы фасад будынка канца мінулага стагоддзя недарэчна заціснуты дваром гасцініцы мінск. І толькі зараз нарэшце да мяне дайшло, што я стаю на самай сапраўднай захарынскай вуліцы. І гатэльны двор гэта яе былая праезная частка. Далібог, толькі фантастычны горад Менск і здольны падносіць такія сюрпрызы. Метамарфоза была настолькі нечаканаю, што я не здолеў адмовіць сабе ў задавальненні пастаяць на Захар'еўскай хоць колькі хвілін. Не заўважаючы ні фасадаў сталінскага праспекту, ні тых шчаслівых трох дзевятак. Яшчэ нават у плянах не нарадзілася наша нівая яшчэ не напісаныя пагоні і дзве душы, яшчэ нема бел жывона белага сцяга, Ах да, некі гаспадзін звільна, как его там прасціце бурачок, что-то такое выдал на местным наречі. Шаноўная публіка яшчэ не здагадваецца, у якой краіне яна насамрэч жыве. Але паветра гэтай краіны ўжо напаўняецца спрадвечным зместам. І вельмі хутка знойдуцца тыя, то ап'янёны грандыёзнасцю задумы будзе гатовы ахвяраваць ёй не толькі імёны, а ўласныя жыцці быць першымі. Як гэта пераможна гучыць, тым больш што хутка пачнецца новы век. Чаго гэты застыў як слуп глядзеў на мяне прыяцель збянтэжаны маёй прастрацыі. Ды так, нічога, нахлынулі ўспаміны. Што, баішся ў новую эру ісці? А ты не бойся, я внукам расскажу, який ты был талиновитый, сказал ему я и сошел с Захарьевской на Володарского. Смитер Бартосик раптом опынулся у Менску стогадовая давнины. Гэтаму паспрыяла сітуацыя канца стагоддзя і дзівам ацалелы фасад старога будынка на Захар'еўскай вуліцы. Няў прыклад іншым еўрапейскім сталіцам у Мянску ўвогуле, калі што і ацалела, дык дзівам некаторыя кажуць што схільнасць да самазнішчэння ў крыві нашага гораду іншыя кажуць што гэта не знішчэнне а вечнае самаабнаўленне маўляў горад з усіх метамарфозаў выходзіць іншым але самім сабою са сваёй адметнасцю так ці інакш але ад жывой гісторыі ў менску застаецца зусім няшмат напрыклад нараджэнцаў луцкевічаў братам івану і антону споўнілася адпаведна 18 і 15 гадоў а жылі яны ў доме які стаяў на тэрыторыі сённяшняга парку імя янкі купалы і ўжо цяжка знайсці менчука які б згадаў што на той тэрыторыі некалі былі жылыя дамы у той час калі зміцер бартосік стаяў на захар'еўскай вуліцы северын пятку диктофоном. Памятаете, у минулой передачи я пообещал вам опытать менских подлетков на тему «Ти хотели бы яны быть подобными до президента РБ?» И вот что с этого вышло. Ти хотели бы вы быть подобными до сегодняшнего президента Республики Беларуси? Найперш мяне цікавіў адказ наймалодшага пакалення беларусаў. Таму я скрываўся ў так званую трубу, падземны пераход на станцыі метро кастрычніцкая. Менавіт у гэтым месцы ў зімовым Мску можна сустрэць няпоўны спектр самых разнастайных сталічных падлеткаў. Ну вот он нравится на сталіцкі правильно дзействовать. Гэты хлопец сустрэў маё пытанне подазрона. Здавалася, ён ліхаманкава спрабаваў узгадаць, да якога лягеру адносіцца радыё свабода. А вось дзяўчынкі, якіх перад тым забаўляў хлопец, былі сарамлівыя, але і больш смелыя. Не нравится. Не нравится. Не нравится. А зачем на него быть похожим? Нужно всегда быть самим собой. Я ни на кого не хочу быть похожим, идеалов у меня нет. Вообще идеалов не существует. У отказ на мое пытание подлетки альбо погарливо усмехались, альбо починали сыпать кпинами. Коли я вышел с подземного перехода на улицу, дык тут свое пытание начал задавать молодым, але уже дорослым людям. На президента? А, интересный вопрос. Мне нравится то, что он говорит свою речь не по бумажке, как другие читают, а действительно видно, что человек своими словами говорит. Мне это нравится. Но ну, я сам такой. Что еще? Наверное, больше ничего такого я не скажу. У меня своего очень много, своих хороших качеств. Гэты спадар выглядаў цалкам задаволеным жыццём. Па знешнім выглядзе ягонага суседа таксама нельга было сказаць, што яго абыходзяць якія-небудзь крызісы. Тым не менш? Вряд ли. Очень много вопросов. А самое главное, нету правды. Увогуле людзі, якія не бачылі прывабных рысаў у асобе ППРБ, зазвычай давалі сціслыя адказы. Як гэты малады спадар, які паспрабаваў даць ёмістую характарыстыку ППРБ адным словам. Кліптаманія. Таксама часцяком не трапляліся людзі, якія спрабавалі іранізаваць, абы не сарвацца на грубасць. А, лысый, што ли? Не, зачем? Мне волос хороший, вроде бы. Я ж э, с ним не знаком, если ближе был бы знаком. Может, что-нибудь и понравилось, а так... Внешне что паказваю, что говорят, навряд ли. А вы слово інтэлігентнага выгляду пенсионера? Боюсь, что нет. Сучасный человек не приемлет э, авторитаризма, авторитарности. Поэтому это главное. Сейчас э, все люди стремятся к свободе и к демократии, несмотря на то, что э, у нашего президента есть э, определенные внешние проявления э, этой свободы. На самом деле ее нет. Гэты спадар лічыць, што сённяшняя беларуская моладзь будзе жыць у нармальнай еўрапейскай краіне. А вось спадарам, якім яшчэ не мае 30, ужо прыемна жыць у сваёй краіне. Я считаю наш хороший прэзідэнт і мои родители довольны. Я тоже доволен. мужякам ну, суще он мужик. все больше никаких вопрос. Ну и этот самый старается все сделать для, для людей. А кто его палки там в колеса, как говорят, сталкивают, тот же поздняк там или что, эти оппозиция, то я считаю, что он на правильном пути. За час апытання я не сустрэў агрэсіўнай альбо захопленай рэакцыі. Пераважна людзі адказвалі альбо разгублена, альбо сумна. Не знаю. Похоже, может и нет. Но я-то точно. Ну, потому что мне не нравится. Одночасова я адзначыў боясці не ў большасці, на мой погляд не столькі боясць пытання, колькі ўласнай рэакцыі. Як напрыклад, у гэта гаспадара, якому крыху больш за 30. Я думаю, што нет. Ну я тоже рот не старый. Я по себе. Думаю. Я не считаю, что наш президент э, вообще похож на президента. Урэшце я ўбачыў мужчыну з васьмігадовым дзіцёнкам каля макдональдса. Я запытаўся, ці хацеў бы ён, каб у будучыні ягонае дзіця мела нейкія рысы падабенства да прэзідэнта РБ. Я считаю так. Человек вообще должен быть хорошим. И независимо от того, будет он похож на Лукашенко или будет он похож на другого человека. Главное, чтобы он был хорошим. Вот поэтому с ним будет все время случаться хорошее. Лукашенко-то есть много хороших черт характера. Настойчивость, целеустремленность опять у него не отнять. Поэтому я считаю, что если у него будут эти качества, то это будет очень хорошо. Северин Квятковский извертался до менских подлетков с пытанием тихотели яны быть подобными до президента РБ. Это все до пытания, скажем так, про идеалы. Я разумею, что политично ангажеванный слухач схильный будет заспрачаться, мовляв, такога не можа або не павінна быць прычым гэта будзе як слухач лукашэнкавец так і антылукашэнкавец які скажа што ў краіне зноў пануе страх але я хачу нагадаць у якім кантэксце мы сёння знаходзімся мы ў палоне магіі датаў напрыканцы цэлага стагоддзя і таму увесь час выбіраем свае адчуванні з адчуваннямі сваіх суайчыннікаў якія жылі ў 1899 годзе гэтага дастаткова каб спрэчкі падаліся неістотнымі і вось чаму колькі не пытаўся я ў паспалітых людзей і ў спецыялістаў хто ж у тым годзе быў галоўным кіраўніком у беларусі ніхто не адказаў так праходзіць зямная слава а кіраваў тады ў беларусі губернатар бо ўся беларусь некалькімі губернямі была залічаная да расійскай імперыі і зноў напрошваюцца паралелі з сённяшнім галоўным кіраўніком таму паспяшаемся даведацца хто ж гэта быў адмысловую даведку я папрасіў зрабіць сергея харыўскага портрет жывыя твары і вобразы, якія ажыўляе памяць, у камені, на паперы і ва ўяўленні. Людзі з мінуўшчыны сучаснасці ды будучыні, сярод якіх кожны знаходзіць і свой партрэт. Менская губерня заўсёды была самай вялікай, аднавагарадка да мазыра і самай беларускай кім жа былі менскія губернатары людская беларуская памяць на жаль нічога пра іх не захоўвае і тое што застаецца застаецца ў кнігах і архівах за рэдкім выключэннем гэта былі прыстойныя і спраўныя кіраўнікі напрыклад адзін з першых губернатараў меншчыны захар карнеяў праславіўся талеранцыяй а таксама тым, што започаткаваў яшчэ ў 1800 годзе вялікі парк з клюмбамі, прысадамі ды штучнымі каналамі. На адной з паркавых калёнаў на ягоны згад было высечана лацінаю пост лаборем рэквес. Пасля працы адпачынак. Парк, першы грамадскі парк адпачынку ў гісторыі нашай краіны, існуе ў Мску да сёння але цяпер ён названы імем пралетарска літаратара горка а калісьці менавіта імем губернатара карнеева удзячныя меншукі называлі галоўную вуліцу гораду захар'еўска адзін з пазнейшых губернатараў сямёнаў прывёў у парадак усе архівы на сваёй падначаленай тэрыторыі і быў ініцыятарам выдання актаў менскай губерні унікальнай крыніцы для вывучэння беларускай гісторыі. Яшчэ адзін чарыкаў, праз колькі гадоў пасля паўстання Каліноўска застаўся ў гісторыі як руплівец чысціней парадку і быў апантаны ідэямі санітарныя прасветы. Толькі ў вёсках губерні ім было пабудавана паўтысячы лазняў, а ў Менску ён запусціў водоправод. Хто быў губернатарам роўна 100 гадоў таму у 1899 годзе князь Павел Трубяцкой. Ён, дарэчы, быў менскім губернатарам цэлых 15 гадоў з 1886 па 1901. І таксама пакінуў па сабе добры ўспамін. З ягонай ініцыятывы пачала выходзіць газета мінскі лісток, дзе між іншым упершыню быў надрукаваны Тарас на парнасе. Ён жа рупіўся пра пабудову ў менску грамадскае тэатру які сёння носіць імя купалы. Адразу пасля адкрыцця тэатру губернатар падбаў і пра грамадскі транспарт. Дякуючы яму у сённяшняй сталіцы быў пушчаны першы ў Беларусі і літве конны трамвай, чацверты ў тагачаснай імперыі. Пра адно князь трубяцкой що ж не падбаў. Менавіта пры ім у Менску адбыўся першы з'езд РСТРП будучых бальшавікоў. Зрэшты князь мецэнат і эстэт грэбаваў палітыкай. Ён пэўна меркаваў, што першая літаратурная газета, дзе ўпершыню легальна друкаваліся беларускія творы. Першая мастацкая школа, першая публічная бібліятэка, першы грамадскі тэатр, першая ўрэшце конка, дастатковы плён, каб застацца ў памяці ўдзячных тубыльцаў. На жаль, недастатковы. Сёння ў Мску шанавання памяць гаспадара зялёнага доміка, першая з'езду партыі а не князя Трубяцкога. Ягоны наступнік, граф Мусін Пушкін, нічым асабліва не вызначыўся. Любіў перы, палявання, адпачынак на прыродзе, часцей за ўсё пад барысаў. Імкнуўся пасябраваць тутэйшай арыстакратыі. Пры ім па людзях не стралялі, яго любілі, а ён полюбіў наш край, дзе па адстаўцы купіў маёнтак пад вільняю і ў спакою перажыў рэшту сваіх дзёнаў. Яго бадай забылі пра ней за ўсіх, каб не ягонае сваяцтва з адным расійскім паэтам. А вось наступны перад апошні менскі губернатар курлоў запомніўся. Гэта ён расстраляў на плошчы перад вакзалам у менску шматтысячную дэманстрацыю 18 кастрычніка 1905 году. Загінула сотня людзей, многія сотні былі паранены. Пасля за спробу помсти сатрапу на яго незагад быў павешаны Іван Пуліхаў. А калі б Трубяской не дапусціў таго векапоўнага першага з'езду, можа і не здарылася курлоўскага расстрэлу і тысячу расстрэлаў пасля. Як бы там ні было, губернатараў забываюць. Беларусь застаецца гэтак убачыў беларускага кіраўніка стогадовыя даўніны Сергей Харэўскі. Вядома, у сённяшнім параўнанні новага году з 1899 шмат адвольнасці. Гэта значыць, у нас заўсёды ёсць магчымасць сказаць, што ўсё няправда і паралелі прыцягнутыя за вушы нават калі так каляндарная магія усяго толькі магчымасць прадбачання прынамсі калі гутарка ідзе пра перспектывы беларускага развіцця уршце кантэксты таго часу і нашага сапраўды вельмі падобныя але галоўнае нават не ў тым праўда ці няправда прадбачаная такім чынам галоўнае ў тым ці можам мы самі змяняць сваю будучыню наколькі валодаем зыходзячы з прыведзеных параўнанняў мы можам прынамсі казаць пра досвед які маем і які хацелі б або не хацелі паўтарыць Вострая брама